Du proximae datoi. Iela decsepa decembro 1770 nascidis Ludovico van Beethoven. En decembro 2012 la TUTTA mondo varme celebras. Iela decquina de decembro post presca unu iarcento nascidis Ludovico Zamenhof. En decembro 2012 la tuta esperantista mondo celebras. Crom la antal nomo, quio existas comuna en la viv historio de tiui du grandei homoi. Quio simila raitigas nin loci ilin unu apud la alia sur panteonon de plei grandei figuroi de la homaro. Uno lasis sian messagion per musico, la alia per lingvo. Tamen, Beethoven ne estis nur simpla genia componisto. Li estis multe pli ol tio. Li altigis la musicon sian arton al grado de tia grandiosezzo che gi alprenis la signifon de messaggio al liai cun homoi. La musico de Beethoven conducas a la ideo che la vivo nur valoras se di crescas sur grundo de gioio cae liberezzo. Tion diras al ni lia fama odo al gioio. Li post vivis sian suferegon, la surdezon, pere de la arto producti unican musicon. Zamenhof ne estis nur simpla genia linguisto, sed multe pli. Li altigis la ideon pri lingvo internacia, sian esperanton, al grado de tia grandiosezzo che gi alprenis la signifon de messaggio al liai cun homoi. Lia lingvo conducas alla ideo che la vivo nur valoras se gi fluas de homo al homo cun egalezzo, respecto cae fratezzo. Li post vivis la traumaton de infana vivo en babelezza urbo, quie malamo crescis inter alie pro manco de comunicado. Per sia pregio sub la verda standardo, li instruis che transpassi ian ein homan suferon estas eble. Beethoven estes mir infano, quiu concertis unua foie ie sia sepa agio iaro. Zamenhof productis sian unuan proiecton de lingvo internazia, ciam li estis apenao gimnasiano. Beethoven el cerpis la eblezzon de classicismo en musico, cae inauguris spezon de audazza romanticismo quiun neniu alia successis attingi iam aine. Zamenhof transformis la miliaran utopion pri lingvo internazia quiun oni opinies absolute nerealigebla en concretan vivantan lingvon cae idealon de fervora activa comunumo tut munda. La tuta mondo omagias Beethovenon en decembro du En Brasilo, Radio Cultura en Stato San Paulo programis dudec quar horan presentadon de liai componajoi dum la decsepa de decembro. Kion la esperantista mondo intensas fari por omagi nian caran maestron je la decquina de decembro du mil